errar ninguém que rase Guilherme Sérgio na Trex Ups, Igor Guilherme <laughs> vem. Quatro M bico, desenvolto, sorriso no rosto, flash frozen no bolso. É o ice que o ouro. Elas vê que eu tô solto, mas ando ligeiro, já não pago puta. Só mando dinheiro, uma lipa e um baixo pra essa gata rabuda. Você quer um quebrado ou um cara ocupado? Hum charme de seu namorado. Gatinha bronzeada da cor do pecado. em Fortaleza, vários baseados. Acordei charrado, comprei três apenas planta. Tá mó paz na quebra que nós tá na liderança. Pega vibe, que dentro do copo tá nosso colex. Mama Barbie, enriquecendo, ando sem estresse. me engano Luciano, será que a coroa se orgulhou de mim? Hum hum, hum, hum, o maior inimigo do crime. Rock in Rio depois do treino Meu filho tava em stream E eu nesse mim DJ Glenn é o Murilo LT Vem, vem, 4M em bico Desenvolto, sorriso no rosto e frozen no bolso É o ice com preço do ouro Elas vê que eu tô solto Mas ando ligeiro, já não pago puta Só mando dinheiro, uma lipo e um vaso Pra essa gata rabuda 4M em bico Desenvolto, sorriso no rosto se froze no bolso. É um ice que o preço Oh, elas vê que eu tô solto, mas ando ligeiro, já não pago puta. Só mando dinheiro, uma lip e um baixo pra essa gata rabuda. Igor Guilherme na track. Guilherme Zete na track, Igor Guilherme na track. Bora me gang house, bora me gang house. Vai. É Glenn é o Murilo LT. É o Murilo LT.